Treinaren joan jin gehiago izanen da abendutik goiti baiona eta garazi artean. Baina obeki egin ziteken bereziki ordutegien aldetik. Stefani Mariatxik ahaldeneinean treina hartzen du baionarat joaiteko. Aratxetako zerbitzua egokia izanen dela iduritzen bazaio, goizekoentzat ez du berdin ikusten. On se demande euh, où sont les allées en fait, <laughs> surtout pour les gens qui travaillent, hein, je pense aux gens qui travaillent notamment. Le matin, en fait, entre 6h31 et 11 2 h 50 Il n'y a rien entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Bayonne. lau horreneko tartea trainik gabe beraz goizetan eta txaldetan bost horreneko utxunea, alta eskualdeak eta euskal elkargoak ainitzezin dargeiago egindute kanbo eta baionaren artean. Bi trein gehiago izanen dituzte goizarekin eta beste bi atxaldearekin. sncf langile eta lab sindikateko kide den Jeronimo Prietoren ustez, kanbotik abiarazteko ordez, train horiek garazitik programatzen ahal ziren aukera bazen, tren gehiago sorturik gabe, eh, efikazia gehiago emaitea, eh, garazirako. Hori ez da hartu izan, baina ez da hartu izan nire ustez, sos kontu batentzat, Mathieu Berger, eskualdeko kontseilariak ez ditu onartzen kritika horiek. Eskualdeak inbertsio handia egin duela trenbide horretan ohartarazi baitauku. On n'a pas investi plus de 80 millions d'euros pour rénover la ligne Bayonne-Saint-Jean-Pied-de-Port. À l'heure actuelle, on n'investit pas sur un croisement à Cambo pour que les trains s'arrêtent à Cambo. Mathieu Berger, konartzen du ala ere, hobeki egin daitekela zirentzat eta horren lantzen direla gehitu dauku. On a fait une réunion où on a présenté les possibilités pour 2020 2021 et 2022, si nous ne sommes pas contraints sur, euh, par les travaux en gare de Bayonne, il y aurait la possibilité de rajouter un train supplémentaire jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, voire deux. Lab sindikatak ez du sinesten aldaketa bere alakoan ginen denik, Baionako geltokian eginen diren obrek emezortzi hilabete irautekoa dute, obrengatik train batzu ez estatu beharko dira eta bere ustez garazikoa da lehenik baztertua izanen.